Vino Manuel, nu întârzia. Ascultă poporul meu, cel prezis de profeți este aproape. Ridică-ți privirea, căci s-a apropiat mântuirea ta. Voi cerul lăsați să cadă roa de sus, și norii să reverse în ploaie dreptatea, să se deschidă pământul și să-l nască pe mântuitorul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.